aktualitatea joran, berriz ere gaur beraz aktualitatean diren zonbait aipagai izanen ditugu main gainean eta gurekin hortaz mintzatzeko, bai Dani Kamblo maesela, eguzki urteaga soziologua, goizeder taberna kasetaria eta Dominika Duruti ekonomia eh, erakaslea, eta aipagaietan izanen ditugu, bai hauteskundiak eh, iragan berri direnak eta iraganen direnak, hor kampaina bete-betean eh, bai gira, Gure esku dagok ere antolatu ditu egoesko alerian zonbait konsulta hor berroita ma bi erritan duela haste bat pasa eta zer eh, emaitza eman duen, baina ere zer perspektiba ere dikitzen duen dugu aipatuko. Bake prozesua haintzinatu dela urratxak egin dira, bai luoson baita ere urratx importante bat bai honan apilaren sortzian zer segida ote. Eta azkenik aipatuko ditugu ere azken aste hauetan aipagai eh, nagusia izan dena gure aktualitatean, ahate eta oilo askuntzaren inguruan askuntza tipiak eta sanoak zirenak eta horien inguruan izan diren mobilizazioak izan den irabaztea eta zer ondorio izanen ote den ere hori dugu aipatuko gure gomitekin. Beraz, uh, eh, Arratxaldeon eh, guzieri? Arratxaldeon. Bai, Arratxaldeon. Eta gurekin, eh, beraz, telefonoz ere goizeder taberna, Arratxaldeon, zuri ere? Eta eguzki urteaga ere gurekin uh, ginuen, eta eguzki zurekin hasiko dugu eh, berdin, eta gure lehen uh, gaia jorratzen hauteskundeak iragandila presidenta hauteskundeak, gaur berian jakin dugu beraz Eduard Filipa duatua izan dela lehen ministro bezala, eta hauteskundeak ere prestatzen ari dira, zeren eta legislatiboak edo deputatu bozak laister iraganen baitira. Oden lehen lehenik presidenta hauteskunde jurieta zemintzatzen aipatzeko eguzki zer diozu, zer, eh, zer erakusten dauzkute hauteskunde huriek. Igarren itzulian ikusi da ba, Emmanuel Macronek gehiengo zabal bat eh, lortu egin duela, e, bozkatzaileen bi erenak eskuratu baititu, eta horrek agerian uzten du, horrendikan Frente Nazionalak, ba naiz eta desdemonizazio eh, estrategiat martxan jarri duen, hautezlegoaren ba, zati garantzitsu baten uzkurtasunak eta kezkak eragiten dituela. Zentzorretan, gogoratu behar da, bi itzulien artean izan den debate elektoralak, zernako eragina ukan duen, erakutsi baitu alde batetik, ba, Marine Lopenek ez zuela orendikan estatura presidenzialik eta bestak beste gai ekonomikoak etzitula eh, ongimen peratzen, eta beste aldetik bere jarrera agresiboak eta bain eta berriro Macron atakatu izanak eh, pertsonalki eh, ba, e, hainbat insinuazio eginez eta direktoki atakatuz, ba, horrek e, ba, e, zati handi batean hainbat kezka ere berpiztu egin dituela eta sondoetan argiki agertzen zen, e, debat elektorala baino lehenago Marine Le berrogeita bat ematen zioten, eta debate hori ta gero, ba, iruz palaupundu galdu zituen segidan, eta azken finean ikusi da, ba, euneko goita malauarekin konformatu behar izan duela. Alata guziz ere, e, Frente Nazionalak eta eskuin muturrak goraka egiten eh, jarraitzen du, zeren kasu honetan, e, eh, amar kakotx sei milioi bozka lortu ditu, lehen itzulian e, zazpi koma zazpi lortu zituen, eta duela e, bost urte, ba, milioi bat boto gutxiago ere lortu zituen. Eta konparatzen badugu bere aitarekin, alegia mi, 2002an e, jean lortutako boto kopuruekin, bikoiztu egin du kopuru hori, beraz, horrek agerian uzten du, ba, eskuin muturra sustaitzen ari dela, sendotzen ari dela, eta lortzen duela, uteslego berri batzuetara iristea. Dani, eh, Dani Kamolon, beraz, zuk nola ikusi dituzu hauteskunde juriek zer ateratzen duzu, prezeski hauteskunde horietaz, iguzkik erriten zaukun, bai, ala ere, pondo importante bat, Frente Nazionala, beti, azkar eta gero azkarragoa dela. Bai, egia da, e, boz, eh, bera, segi jo, boz gehi indu, eh, mar milion eltzen da. Nik, entesanta atxemenutan ale, debate hori oso tristia zen, Eh, nekagahia, baina denbora berian eh, bazuen bere ikasgaia ere haitxe bandut eh, Marin eh, Lepenek eh, bere burua erakusten zula zen bere aurpegia. Eh? hori beharrezko zen, zen eta bi urte honetan biskat gordezen zuen, nahi zuen uh, eh, denetaz onartua izan, eta ta hortan uh, eh, Petaz de Klab erzten eh, bezala hindu zerbait, azteko bere itxura enetako <laughs> erakutsi du, eta hortan galditu bospondu, eta hori, bon, bere biztana nire iritziz, azteko ikuste boldez, biziki gauza hona da, Hala, bez, makroanek ere mandu, beste gauza bat, eskolegian, eh, behar da, azpimarratu, egite madu uh, eh, lehen aldian oita bat, uh, eh, ogoi bat nahi oso eskolegian, Frantzia mailan eta eskolegian intentzion ameka. Eh? Hanista, bainan Frantzia maino erdia guti oda, mm. eta hori ere azpimarratzeko da, eta biegen aldian ere gauza bere gertatu da, guti oindu, eta hori azpimarratzeko da, makroanek egiten ditu batzutan lata, no? bost, eratointa bost, eunan dako, eskolegian frantzian, eh? eta ara, frantzian egia da, benen eskolegian eh, azpimagatzeko da, eta ne ustez bereziki europeista bita, eta horrenako, enetako garantzitsua bita iziari hori. zure aldetik nola ikusi, nola segitu dituzu, hau deskunde guriek zer erakaspen bestalde ere ateratzen duzu? Ba, beste uh, gauza batzuei begira jartzen bagira, ba, pixkat errango nuke bi alderdi nagusien gainbera handitu duela, uh, eh, eh, itzordu horrek, hautezkundu horiek eh, handitu dutela, E, sozialistak jada gainberan ziren, e, implosioan ziren, ai, korrenten, barneko korrenten arteko ba, ikaniketan, txartuak, eta bon, sinesgarri eta sungero eta gehiago, gutxiagorikin, eta eta bestalde ikusi dugu uh, alderdia, alare eskuineko familia zabala uh, batzen zuena hasiera batean, uh, ba, pixkanaka desigiten uh, fillonen aferek eraginik. Eta ba, lehen itzulian ikusi dugu uh, alderdi horrek ez du laukan digarren uh, itzulirako baimena, herritarrek ez diote eman, eta hori lehen da, olako egoera bat gertatzen dela. Beraz, e, pixkat, eh, e, eh, lauek hori e, konfirmatu dute, eta oino gehiago, haien, haien desegitea gehiago ikusi dugu ba, gaur lehen ministroaren izendatzearekin, legepudikenen arduradunetako bat baitzen, eta orain Macronen makronen gobernua gobernua, e, gobernuaren buru izanen baita. E, ala ere ikusi dugu alderdi txiki batzuek ere e, indarra e, hartu dutela aldi berean e, itzuli horietan e, lehen itzulian batez ere baina orain e, heldu diren e, legebiltzarreko hauteskundeetan ez dute hain erresa izanen e, ba, tokiko uh, errealitateek eta egitura hoien uh, eh, ahuleziek eh, ba, traba batzuk eraingo dizkietelako, adibidez uh, Melanchonen uh, mugimenduari, majonen mugimenduari, e, ere bizituen uh, tentsioei ere, tentsioek ere ba, ez dute hain erres eginen ondoko itzordun. Mm bai, e, eta Dominika, zuk zure aldetik, nola, nola ikusi dituzu hauteskunde horiek, beste, beste iritzirik ere nahi zinukea azpimagatu hor, beste erakaspenik ikusten duzia. Bai, fainetako kampaina asko tristia izan da, eta pertsonal atakak izan dira, eta programen e, gainetan e, ez gauzan dirik. Eta bigarren itzuli ontako, bada gauza ent, eh, garantizua dela abstentzioa eta boto zudiak. Zenta, eh, Euh, Macron uh, oita noita sei apopres uh, uh, uh, euneko uh, iruta noita sei egindu, baina euh, uh, asanzioa eta bereziki boto zoriak ondatzen balimanetugu, iduritzen uh, berro, berro, euneko berrogoi eta lau bakarrik egin, eginen duela. Euh, gauza des, bizi, asko desperdinak dira. Erran e, eran nahi du, uh, oraiko presidenta ez dela, uh, ez du egiazko uh, gilengoa ukan. Uh, artean, bon, gero bada Front Nacionaleko problema, e, baina ikudiko... Uh, Gauza kaldatzen aldi da, uh, legebiltzareko netan. Ordean, prezeski, eh, eta hauteskunde, beraz, eh, hauteskundeak segitzen baitira, orai bigarren fasia, eta hor eh, izan den 2008ko aldaketen ondutik, konstituzion aldaketen ondutik, beraz, deputatu bozak, bere ala president bozen ondutik baitira, ikusi duen aldaketa, izanen denez ere, hor hauteskunde horietan, eguzki, nola ikusten duzu prezeski prestatzen ari dena? Orduan, argi dena da, bere asmoa, gehiengo parlamentario bat eh, edukitza dela. Zailtasuna da bere alderdia oso gaztea dela, urte bat besterik ez eta ez duela utetxiko poru importante bat. Orduan, berakin behar duena da, beste alderdietatik hainbat pertsona eh, erakarri, ikusten badugu, ba, eh, publikatu dituen lehen zerrenda elektoral hoietan, lortu du eunda berroita Eh, diputatu edo pertsona baino gehiago ba, e, eh, alderri sozialistaren ingurukoak zirenak eh, erakartzea, horietariko hogeitara hau dira gaur egun diputatu sozialistak direnak, baina horri gehitu barzaio ere, zerrenda horretan, presentatzen dituen kandidatuen e, hogeita dira modemekoak, e, amabos dira udeikoak, eta hogeita zortzi dira legepublikenekoak, eta gainontzeko egun darabuita mazazpiak dira funtsean gizarte zibiletik heldu direnak. akordan. Ikusten da, ekilibrio hori eh, ba, mantentzen edo saiatzen dela. Lehen ministroaren kolore politikoa bere biziko importan importantzia ukanen du, eta saiatuko da eskubiko e, ba, lehen ministro bat izendatzen, preseski, ikusten duelako, azken finean, ba, republikenen taldeak eusten diola, oraindikan eta oso gutxi pasa direla azken finean, ba, amars e, alder dira. Eusen kasutan, gerta ditekena da, ba, e, talde parlamentario nahiko importante bat edukitzea, Baina ez nahikoa izateak gehiengo absolutu bat lortu alizateko, eta horrek suposatuko luke azken finean, bat beste alderdi batekin edo batzuekin aliantza bat egin beharko lukela. Orduan, kasu horretan ez niateke erabateko koabitazio batean izango, baina bai koabitazio partzial batean, eta hori nahiko berria izango litzateke. Goratu behar da, 2005-ean eh, Frantses Konstituzioa erreformatu zela, bizentzutan, e, eh, presidentearen mandatua zazpi urtetik bostu urtera pasatzen, eta eraberean, ba, kalendario elektorala aldatu zen, e, eh, presidenzialak beti legislatiboak baino lehenago e, e, antolatu zitezen. Eta horrek albidetu du, orain arte, ba, presidentea eta gobernua kolore politiko berekoak izaitea. Baina kasu honetan, hautezkunde horiek oso bereziak izaten ari dira, berriz da andana batua da, eta pentsa daiteke azken finean, ba, honek agian ez zuela gehiengo parlamentarioi lortu Ozen, egin behar dugu, eguzki urteagarekin egin dugun elgarrizketa juri edo la zonbaitoren egin dugula, baina eh, publiko ki jakin, eh, jakin baino lehen, norzen eh, lehen ministro Eduard Filip eraz le republikeen taldekoa da, eta horrek ere ukanen duela eragina, behar bada, deputatu hauteskunde eskunde jurietan, funtsian goizeder asia zinen hori eipatzen, eh, hor talde politiko horretan ere, tirabirak eh, segitzeko mentura ere badela hauteskunde hauetan, zer diozu hor eguzkik erreiten duen eta eh, ikus modertaz eh, bor izan diteikela Macron eh, koalizio baten egiteaz? Ba, segur dena da segidan eh, ikusi direla mugimenduak eh, zentzu horretara joaten zirenak E, Jupek eh, askifite eh, dudu bere jarraitzaile izan dena eh, Filipe Duak, bere, bere eskolakoa, bere korrontekoa. E, eta uh, gibeletik uh, entzun ditugu ba, errepublikenetako ba, humanistak edo golista humanistak ezagin nola ditzen diren e, ba, txalotzen, e, izendapen hori txalotzen. Sentitzen dugu badela hor e, korronte bat e, urbiltzera bidean e, Macronen gobernutik urbiltzeko prest eta iduridu du lege biltzarrean, ba, le, legeak, e, ez den e, eh, eh, berbada akordio iraunkor bat, ba, lege batzuk eta bozkatzeko prest, jonen alde, bozkatzeko prest, eta geldituko dira bestalde, ba, zionistak, e, ba, zionistak, edo orain bukieren aldekoak ba, eskuinago direnak eta hor ikusten dugu ba, e, orain eh, galdera ez da eskuin ezker, liberal edo zemotat zem eh, segitzen duten, baizik eta e, makronekin kompatibleak diren edo ez, Das, pentsatzeko manera ezberdina da, eta jara seuraski hori heldu dela e, ba, bost urteko e, legealdi horretatik, e, legibiltzarrak behar du eh, presidente berria sustengatu gobernagarri izateko eh, edo bestela ba frantsesek hautatu duten e, lehendakariaren kontra den gobernu bat dugu e, e, boterian. Beraz, normalan estabilitatea biatzen dute herritarrek hauteslek askotan hala izaten da, beraz eh, galdera da, nor da Macron kompatible, eta hor jendea initz aurkitzen da, izaten aldira ba, Macronen eh, mugimendukoak noski, baina izaten aldira sozialistak, gaur egun oraindik sozia, alderdi sozialistan direnak, edo e, eh, legepilbikenetik heldu direnak, edo UDI, ziren hor, ikusten dugu Iparra Euskal adibidez, UDI e, jupe sustengatu zuen primariotan, Eta gaur egun, ideitek heldu diren eh, hautagai asko izaten aldira, eh, ala nola eh, ba, lehenak ba, ideiren izenean agertzen direnak, uh, eh, Laura eh, Stefan Alvarez edo uh, uh, baina ere Maide Jaguztegi, lehen hideien baitzen eta orain elegen zatorkesten da, edo ere ikusiko dugu astazkenean, uh, Vincent Bru, da, baina modemen izenean agertuko litzateke Macronen aldeko mm, dinamikan edo zerrenetan. Beraz, e, e, paisaia aski e, nahasia e, agertzen da hor, hautezkun dauetan, eta ezakit e, oso irakurgarria edo argia e, hautez lehentzat. Horten Dominika, bai, panorama nahasia dela, eta iduri luke, ala ere, mugimendu hori guziak ikusita, zen direla nagusitzen ari hor. Bai, eta kanputik ikustean eh, iduritzen da, eh, badira diende asko, edo uh, eh, lerreplunetik, edo alderdi sozializatik, dena egiteko prest dira poderean izaiteko. Uh, behar bada, fin, ez, uh, Macron hastapenean ez da politika dibat, uh, Ez hortakotz uh, behar bada uh, diende asko bil, bere politikari bilzen eh, nahi, dutela, baina eh, nik eh, hori atseman dut biziki tristea iduritzen da, diendek nahi dute absolutoki poderean izan, eta demokrazia ez da hor uh, antik biziki untsa ateratzen. Dani? bai, uste dut, Macron bon, oso behia da, baina uh, aste astapenetik errandu, beraz era humanista, progresista eta europeista. Eta kompatilo dienak dira hoi dira, humanista, progresista eta europeista. Nik etxe baitot, iziarri untsa guai arte, eh, untsa du, desorekatu du, destabilizatu du, ezkerra. Eh? Buruzkan ezagri du. Eh? Ah, desestabilizatzen du eskuina ere, orai eta orai ez dite ez naiz. Bai. Ah, orai orai ez da. <laughs> da e, eskuina ere. Mhm. Eta badaki partiduak ez dira etorriko bere ganat. Beraz eh, nahi ditu eh, bildu eh, hauteskundeak biztan da baina ere politiko gizonak ere, eta orai da eskuinan destabilizatzen eta frango politika sidan ustez. Tan berak du nahi zuela izan ez eskuiniko, ez eskeko santuan bauzu, Eh, bere kalitatekin, eh, progresista, humanista eta europeista. Hori, iru bere hiru karakteristukekin, erreusituko du hori besteita, baina, eh, ara, ez da gauza erretxea, baina, iruduke urai ezkerraldian unxer desorrekatze hori unxer erreusitu da, denek anitzen nahitu horrekin izan, eta beste batzeko nahi dute berriz partizu ezia berriz mundatu, eta eh, ezker muturian bohek ono, belantxorenak ono apak dira, eta eskuinean, eskuinean, eh, uste dut, ahun desorrekatu dira mementuan, eta ikusiko gaujo lehen ministro eman duan, ze, pasatuko den, baina uh, bere parioan iazten nahi nahi badu, eta nik uste dut, Frantzia nahi badu reformatu, behar du aniz launtza behar du, bai eh, ezkerretik, bas eskunetik eta bai zentrotik. Eta bere helburu bakarra du, garbiki uste dut, eta bere podole hartzearen, nahizola erreformatu, eman eh, ekonomiari behar zituen tresnak, beti behiratuz eh, sozial mailan, eh, arte izan ditugunak, eta ditugunak, hori da bere helburua eginen duak, besterita, minan, bere helburua orain gaur egun erten duena hori da. Sobera luzatu gabe, baina nazken uh, eh, galde bat ala ere, uh, ostion egin duzu, goizeder, beraz, uh, beste alderdiak, beste alderdi tipiek eta uh, tipiek edo, edo berriak ez, eren eta melanxonen inguruan ala ere, uneko kasiko goia bildua izan baitzena, hori ez da tipia, uh, eta hor, horai, deputatu hautezkunden zat, uh, behar bada, hor, toki gutiago kanen dutela, erran behar da abertzaleak ere badirela presentatzen direna gauteskunde horietan ez dute dute apatituko preseski uh, komunikabide nagusietan aipatzen den uh, mugimendu aldaketa nagusi hori eta zertuki zaiten alda abertzalentzat hauteskunde horietan goizeder? Zaila da erratea gaur egun zein izango den lehen itzuliko emaitza E, menan sunek e, emaitza zinezu onak egin baititu, e, elduzen e, Mm, ikusi bat baita, nondik heldu zen e, lortu duena e, eh, presidenzialetan, jadanik ezingo du egin uh, seguraski lege lehen itzulian ez baita komunistekin agertuko eta bere bidea segitu du aski bidea Eh, bakartia izan da asiran, eh, melanzonek bere aldetik egin baitzen bere mugimendua, bere uh, eh, autagaitza orkesteko, gero elkartu zen berriz komunistekin, eta gaur egun ez da ba, bere bidea bakarrik segitu du. Beraz, estrategia horrek, seuraski, galaraziko dizkio boz batzuk, ala, usartzen bagira jadanik eh, gauzak aurri, aurri ikusten, e, eta e, bestalde, eh, ipar uh, Euskal Herrian, bada beste problematika bat dela hizkuntzena uh, emengo nortasunarena, eta uh, emengo uh, parametrotan begiraturik, eh, e- ezakit eh, hautezlek berdin bozkatuko luketan. Eh, onduan, baldin bada, beste alternatiba bat, eh, parametro horiek eh, kontutan hartzen dituena. Beraz, eh, eta horiek abertzaleen eh, ikusten, ikusten dira. Eh, hala ere, eh, Frantzia mailako autezkunde horiek normalean ez dira eh, abertzaleen aldekoak, eh, ba ez baitute eh, komunikatzeko gaitasun berdina, ez dira berdin uh, entzunak uh, prentsan eta bidetan eta bestalde uh, ez baitugu uh, pentsatzen hautesle gisa ba noizbait uh, uh, legebiltzarrera joateko Pariseko legebiltzarrera joateko gaitasuna izango dutenik bon, e... Dani, zuk zure ustez, eh, badute toki bat, ukaitena aldute toki bat, prezeski, uh, eh, ala, komunikabideetan eta eta gero jenden, jenden hartian Agian ba, agian ba, lehen izulien bederen, eh? gure nortasuren itzulian dien gauzak oik defenditzen dituzte, bestek eh, argunguti hau bat ere, behaz uste dut ah, abertzaren botua oso garantzizua behar eh, badela, lehen aldian, eh? Gero beti dorpeda, zen da nahi bauzu, uh, eh, ihati, salbu gurek, eh? Baina frantziako telebista ihati denak eh, emite dute bataila guzia, biztan da, beste mai batean, eh? Eta gure, gure problematika ahantziz. Beaz, gure haute txeri da, eta gure bozkaleri, boz, da, lehen itzuri emeden tokikoa ordela, eta tokikoak defenditzen gure nortasunari joan diren eh, eh argola guziak. Bigarren gaierat basatuko gira, hor, eh, eh, hor, eta bigarren gai hortan gure eskudago plataformak antolaturik erri kontsultak izan baitziren, hori maiatzaren zazpian, berroita ma bi erritan izan, izan ziren galdeketak, eta hor eskualeriak Beraz, bere geruari begira, bere gerua eskuetan hartzeko gaitasuna duenez jendek beren iritzia eman eh, zezaketen. Eta nola pasatu den eta zer ondorio gaiten alduen horrek eh, ere eh, galditen da zugu, zuri guzki urteaga, zerbait perspektiba berri bat emaiten aldu horrek? E, hirugarren ugoldea da, e, kasu honetan e, hamabi udalerri izan dira, esanguratsua da hoietariko e, asko bizkaian e, izatea, eta e, parte hartzea ere nahiko importantea izan da, eguneko goita bostin gurukoa, eta ikusten ditugularik hiru uholdeak, ikusten da parte hartzea nahiko maila goran kokatzen dela, eguneko goita bosta inguruan, Eta konparatzen badugu adibidez Katalunian izan ziren herri galdeketekin e, parte hartzea altuagoa da. Eh? Katalunian euneko hogei ingurukoa eh, izan baitzen. Kasu honetan badira berrikuntza batzuk eta berrikuntza nagusiena e, izango litzatekela ba, e, alderdi politiko batzuek eta instituzio batzuek ere bereien babesa eskaini diotela eta hoien ordu arduradun nagusietariko batzuk parte hartu dutela herri galdeketa bietan eta hori izken finean urrengo erronka azken finean e, e, gure esku dagorentzako zeren lortu dute herri ezberdinetan jendea elkarrekin lanaraztea lortu dute pertsona horiek mobilizatzea kontuan izanik herri galdeketa hoien antolaketa gizugarrezko infrastruktura eta implikazio eskatzen duela eta horrek nahita nahi ez uzten duela ba, poso bat etorkizunean ere ondorioak e, eduki ditzazkenak baina erronka nagusia da azken finean gizarte zibil antolatua instituzioak eta alderdi politikoen arteko ekimen bateratu bat lortzea. Hori da eh, lortu dena Katalunian, hori da maila batean ere Iparra Euskal Herrian lortu dena gizarte zibila Eh, eta e, instituzioak eta alderdi politikoen artean eta ikusi dugu horren ondorioak zen izan diren ba, bai eh, erakundetzean eta bai bakegintzan e, uste dut etorkizunari begira ego Euskal erronka nagusietariko bat hori izango dela eta gure eskudagoren arduradun horretaz jabetu direla Dominika, zuk nola ikusi dituzu prezeski kontsulta horiek berri honbat izan da zure iduriko eta ze ondorio keiten aldu horreka? Ondorioak eh, ez dakitzuzen, eh, dipenditeko da, ene ustez, eh, espanol eh, gobernatik endute, fez, hortaz zein enduten. Eh, Pentsatzeko da, blokatuko dutela, edo bai, Hori, bai. <laughs> <laughs> eh, gauza segura goda, bai. bai. Baina, eh, enetako demokrazi, beti demokrazian aldeko berri hon bat da aldi bat ez gehiago diendarte zibila uh, hart, hartzen du eh, poderea baduela uh, eh, diendeak elgarrekin mintzazen mani badira bon, badugu uh, haute txiak baina uh, eien lana egiazko ez, ez dutela ekedo ez, kontsientzia hori ez, ez dute laik, e, eh, zibila eh, altzaten da, eta erraiten du, bon, orain nahi dugu egiazko demokrazia, orain nahi dugu autodeterminazioa, e, ez gira ados politika batzuekin, eta enetako berri hon bat da, segitza, mugimendu untan izan da bake prozesuaren e, ekintzak, hain zin izan zen, txempluz, gambara, eta hemen errikoa, eta beti, beti uh, gauza emaiten dira, gibelian, uh, eh, diendeen dako egina da, eta ez bakarrik podere batendako. Mhm. Eh, Dani, beraz, eh, hor egia da eh, galdea zela, bon, erri batzuetan ja, independentsia nahi hote zenez, edo estado bat eta eh, eskual estado bat nahi hote zenez. Egia da, ipagaldea piskat galde horietaik urrun girela, baina bai. lotura egina da, bi aldiz hemen mainunen inguruan, hemen ipagaldean ere eginak izan diren, urratxe batzuekin lotura ikusten duzu? Nik uste dut gauza oso desbergina dela, eh? bietan garantzitsua da, eh? iparaldean eh, ono gehiago egoldean baino, eh? zen da hori esker dira gauzak egin, ez, eh, eta Dominikak egin duen bezala, labora gantxera, bontxekan baran, eh, euskal elkargo el jarendako, bakipo suelenako duari gabe. Egoaldean pixkat diferenta da, beharrezkoa da nestuko ere, zede milintatismoa eta horiek pizten ditu beti. Baina, e, e, eta xifreak eh, emaitzak hartzen badira, bon, eguzki zuen hanitzela Katalonia mano gehiago. Bon, nahi dut, eh, oita boste handako, eta nere gero, eran nahi du behaz handako, eun handako oita bost ditazkeela. Eh? Ez dakit, xifre hori behar nire zartu. hori ipatzen zituen, errietan egineak izan ziren konsultak, gero Katalonia guzian e, konsulta orokorra egin egin eh? Bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hemen, hemen izan da, egun anako, eh, bai. eh, oita bostean, hori, hemen bai, bai, bai. hori, bai pentsatzeko da, gehiago badita izkela, bai, nara, bai, bai, egin, ez, bai, ara, eh? uniko goita bostean. Ez, eh, gana idu, egualdean, independentsian dako, ez da, hori, hori, hori, eh? hori, hori, hori ere berda ikusi, eh, alde baterik. E, Gehiengo handako ibalitz... E, e, ge, Adependitzen duen, edo egiten den. Hala, bai, hori... bon, nahi dut, nahi dut, behar zinez uh, hoi balitz lehen helburua litake gehio ne ustez, eh? E, hortako, ez dut egin nahi, hortako behar seitu, eh? Eta horrek gauza anitzek hartzen du, e, eta e, nahi oso zanzibizazonean eta bainan, netako badu horrek beste erakasipen bat ere, netako, eh? Dianik hemen berian ejan dutan, uh, eh, guretako Kataluniatik oso desberdina da afera. Guk badugu gobernuat eh, oso autonomoa dena. Eta hori eh, berdena atxiki eta azkartu uno. Hortan da gure gure gakoan mementuan, eta gehiengorik ez behite hori no joiteko mementuan. E, gehiengoi berda lantu eta zeugazere eta ari da, eta horako gauze egiten dute. Gaur egun eh, diferentzia hundia Kataluniarekin, da berritze azpi marritu nahi dut, gukoton eh, Euskal Herrian, eh, Euskadin, eh, eta baita de Nafarroan, pixka de, eh, mail berekoa bitira, bi eh, autonomiak, eh, podore haniz badugu, Espainian den gehiena, eta Europan den gehienetarik bat ere. Eh, naiz eta orai ere ez ditugun eh, ardaz guziak, eh. eta orai ere ari dia negoziatzen, beste zomaiten bitzeko, zenta, eh, juta inta emezortzian da emeetzian Eh, firmatu ziren uh, uh, jabetzak ez ditugu bildu. Ez ditugu ono denak bilduak, nahiz eta aniz bildu ditugu. Ne? Beraz, ara, eta bake prozesuan pixkat berdina da, egia da, uh, diren gauza guziak, eta izan deko gaiare hori izanen da, uh, mehare berdira egin enorztuko dugun podoriaren itzulian, naiz eta beti gizartea berdien berritza rapiztu, eta harek berdien din sustengatzeak. Ipar euskal egian, e, sozieta zibila, aitzin dari da uh, agintariak gero heldu dira. Eta guai agintariek jindira, eh, bake posesuan, eta Euskal Elkargoan ere, baina beharriko zen e, eh, soziste zibila. Hmm. Enostuko desberdina da egoldearekin. Goizeder, e, hor ego eskualerian konsulta juriek segituko dira, eh, ono, zonbait erritan, nola ikusten duzu segida? ba, segira eh, orain eh, agiri, agertzen den onduko eh, itzordua ekainaren amarrikoa izanen da, itun herritar bat aurkeztuko baitute, tresnak gisa aurkezten dute itun hori gure esku dagoko bozera mailek. E, ba, ikusiko guzti azki zer izanen den, baina komunean dire, dit, jende hoiek guziek, herritar hoiek guziek eta alderdi eta uh, erakundeek duten uh, komunean dituzten uh, printzipio batzuk uh, batuko ditu eta e, ba, ariketa interesgarria dela iduritzen zait e, hainbat momentutan e, alain ala baita inzinatzeko orduan e, urratsak uh, egiteko eh, orduan, uh, Ipar Euskal Herrian ikusi dugu uh, ba, kolektitate uh, berezia eskatu denean, ba, denik eskatu da ze ahalmen nahi dugun, elkarrikin zein ahalmenen alde egingo ginuken, eta gero eskatu da kuadroa, Ba hor, biskatze prinzipioren inguruan aduz jartzen diren eta ondoren ikusiko da ze kuadro eskatzen den pixkat uh, hori eh, interesgarria da, buru jabetzaren eh, aldeko mugimendu bat sortzen saiatzen dira, eta ba, buru jabetza aipatzean ikusten dugu e, instituzioetan e, ba, direla inbat indar horren inguruan ados jartzen aldirenak baina herritarren presioa gabe ez direnak mugituko eta pentsatzen dut ba, bide horretatik agian e, uh, dituzten uh, ordezkariek uh, ba, urrats berriak ere egiten alko lituzketela itorkizunean. Horren, bigarren uh, faserat pasatuko gira, edo irugarren galdera eta gairat pasatuko gira. Horretaraziz, entzuleeri, orai elotzen balin badira, aktualitatea joran ari girela, Danik Amblon Marasela, eguzki urteaga soziologoa, goizede taberna kasetaria eta Dominika dorriti, ekonomia erakaslearekin. Irugarren gaia bake prozesua eta horren txegida, pilaren sortzian, beraz, jendainitz bilduzen baionan, honan, desarmatze egun hori aipatua izan da, beraz, uh, frango, eskolegian hasteko eskolegitik kanpo pixka bat, zeren eta ministroak ere frantzian mintzatu baitziren uh, hortaz, baina, eh, bon, geruztik ez dugu hainbeste entzuten, hauteskunde kanpaina ere hor uh, baina zer segida. Hala, hori da, beraz, aipatu uh, nahi nuken azuekin, eguzki zer segida ikusten duzu mugimendu hori. Bake prozesuak eta berezeki eh, abelilaren sortziko ekimenak hainbat adierazpen eta ondorio baikor ukan zituen, bata izan zen gizarte zibilaren ekimena eta eduki duen gaitasuna lineak mugiarazteko eta posturtean urtean blokatua zen egoera bat desblokeatzeko, bestetik ba, Iparra Euskal Herriko instituzio berriak, alegia Euskal elkargoak eta bere presidenteak zernoako iniziatiba ekimena hartu duen eh, politikoak ere maila batean hartu ditu, baina horrek aukera eman dio Euskal Elkargoa situatzeko bakegintzaren ere ba, Eusko Jarraritza eta Nazarroko gobernuaren parean, eta horrek nahi eta ez legitimitate politiko bat eh, emaiten dio, eta eh, horrek erakutsi du ere ba, gizarte zibilak, instituzioak eta alderriak elgarrekin e, lan egiten dutelarik, eta Ipar Euskal Herriak boz bateratu bat Eh, helarazten duelarik eh, Parisera, ba, frantses gobernuak ere bere posizioa eta bere jarrera modulatu eta aldatu eh, egin dezakela, eta desarmea eren arrakasta horren adierazten bat da. galdera da, hemendik aintzina zer, hor, bada, galdera ikur nagusi bat, lotua dena, ba, e, frantziako egoera politikoari, argitu da presidentea eh, zein den, Macron izan da, baina ez dakik gure indikan ze eh, lege biltzar eh, izanen den, eta horren ondorio zer gobernua osatuko den. E, konposaketaren arabera, eta kontutan izanik denbora bat beharko dutela ministro berriek, ba, dosiarrez berdinak e, menperatu alizateko, pentsa daiteke urrengo hilabete laburretan edo gutxietan ez dela aldaketa nagusirik izanen. Orain, e, gobernuak erakusten badu prestutasun bat ba, aldaketak egiteko, bereziki ba, eri dauden eh, ba, eh, presoak e, askatzeko, e, kondena luzeak dituztenak eta ba, urte gientsuenak egina dituztenak ba, e, pasa ditezen benefizio penitenziarioetara, irugarren graduetara, eta beraz, pixkanaka e, kartzeletatik atera ditezen, eta oroar politika penitenziarioa irea modulatuko den ala ez. Hori horrendekan ikusteke dago, baina eman diren pausoak esanguratuak izan dira, baikorrak izan dira, eta etorkizunereako lagundu dezakete evoluziori, eh, naiz eta ez den espero izan behar aldaketan agusurik oso denbora Goizeder, hor, uh, bigahen, eh, fase edo, eh, bai hor, uh, iraganden egun horren ondutik eta zer segida eman bake prozesuari, eh, hainitzek, biztan dena, haipatzen eta gogoan dituztela presoak, eh, hoitan eguzkik errandakun bezala, hor, eh, eh, zer aldaketa edo zer haintzina mendu, zer pauso Ikusten dituzuzuk zure aldetik eta ia posibilitaterik badenez e, zerbait gehiago lortzeko, badakit bihar ere izain dela prentsa horreko bat, eh, horren inguruan, prezeski e, bake artisau horiek ilan, baina iduritzen zauzuk gauzak aintzinatzen aldirela, orai e, izan den politika aldaketa izanki frantzian? Mori ba, ikusiko go eh, heldu diren uh, urratsetan eh, nor izango den parean uh, gai hoiek lantzeko baina segur dena da baldintzak gero eta hobeagoak izango direla urrats berriak izateko e, segur dena da orain arte epailek erabili izan duten argumentua eh, erabaki batzuk eh, ukatzeko, askata, askapen batzuk, uh, askatze batzuk ukatzeko ba, ez duela gehiago balio, e, ar, nesarmatzea gertatu benetik. eta orain ikusiko dugu ba, baldintzapeko askatasuna galdeginen denean edo ba, diez, Fernandez ira diren askatzea edo zigorraren etetea eskatuko denean ea ze jarrera izango den orain arte, ezin dugu erran, e, neurtzen, eh, neurtu izan dugunik eh, estatu frantzeseko erakundeen, justizia erakundeen, e, jarrera. Baina, segur dena, da kapital bat lortu dela, e, apirilaren sortziaren inguruan, e, anistasun bat ikusi dela holtzaren gainean, bai honan, gero PNU beren eskuartzea Eh, gauzatu dela eh, eta San Egirio komunitateko ordezkariaren presentziak ba, Estatu Espainol eh, Katolikoaren aintzinean ba, babes bat ekartzen duela eta eta gero argi gelditu da frantses estatuak onartu duela desarmatze hori ba, manera ordenatuan gertatzea. Beraz, hori berrikuntza bat izan da, balintza horiek guziak uh, elkartzea, eta kapital horrek eh, hori atxiki beharko da orain e, ondoko urratsentzat bai e, justizia transizionaleko printzipioen gauzatzean eta e, ondorio guzien e, konpontzean gatazkaren ondorio guzien konpontzean baina ere bai e, gatazkaren jatorriaren e, e, jatorrira joaitean e, ba, kan, e, bakea iraunkorra izateko Tanikan hor uh, zerbait gehitu nahi duzu, horri buruz, hor ikusten dituzu, gauzak uh, mugitu direla eta mugitu ditaizkela, mendik entzina? Bai, bai, urratxa handia izan da, eta iguzkik egin bezala, uh, bai SOZITE zibila eta bai uh, <clears throat> erakundek eh, indute lana, eskual eh, gobernuak eh, espainiari buruz, eh, eta emengo eta jarrakoen etxe gaiek eh, lehen ministrali buruz, eta gizarte zibilak pusatuz, eh, bez, eh, apilan sortzia untxa, joan da. Eh? Bena hortan, urras bat abakarik, nik uste dut, e, e, badela posibilitatea orai, lehen, badira lehen ostuko bi mail, lehenik heimat presatua, e, dia presoak, eh? eriak eta bestiak urbildu, baina ez da hortan netako bukaera, bukaera da, elgar bizitza sortzea. Eh, hori da egiazko eh, bake prozesuaren eh, helburua, egen haitu, orokorki behar dira ezautu, izan diren justizia guziak, e, garaituak izan dienak behar dira ezautuak izan, eta behar dira horretan laundu eta behitz ezautuak izan. Asko eta ikusten dugu, ere Frantzia mailean ere, hara nora Algeriako gerratik eta sekuna ez da saldua izan, ez eta aipatua izan, eta oraindik ero ez da ono problema estatua. Eh? Eta eh? ez Nikola Koliber, behar da, gauza behar dira, ejan, ezautu, aitortu, arreinatu, eta hor da egiten bake prozesu, eh? eta hori ez dugu ez gira honortan, eta horren dako, eh, behar luzia izanen da, baina behar da hori seitu buka no? nahi badugu elgar bizitza oronko eta azker bat muntatu, iraukor bat muntatu. Dominika? Bai, hori zera, pretzeski, e, e, emengo diendekin, e, diende batzuekin eta kanpotik, dienak diende batzuekin mintzatzen nizalaik, beti gauza bera entzuten dut, uh, diende, diende asko ez ez dute eh, egiazki ezagutzen ETA-den eh, historioa eta eskoalegiaren eskoalegiaren eh, historioa eta sendimendu ekin bakarrik mintzazen dira eta beti hantzinean emaiten dute biktimen problema galdea hantzen dute galen biktimak badira ere eta e-, ez da guti hortako, zein, bai, uste dut, bai, informazioa eta komunikazioa eh, behar da diorratu, holo-hola, eh, eh, e, e, jendeak e, elgarrekin bizitzen alko dira, Azken gai bat ere aipatu behar duguna, eh, hori da azken uh, aste hauetan ere izan baitira mobilizazio frago eta Euskal Iratietan ere hobiletik segitu dugu, hemen uh, eh, Basen Afarro eta Siberuko hiru askuntza uh, mota, bai, ahate eta oilo askuntzaren inguruan izan den sustengu mugimendua administrazioak nahi baitzituen hiru askuntza horiek hilarazi, eta horiek sanuak izanki, eta jendek ez dute hori onartu, eta mobilizazioen ondorioz, erabakia, beste lakatu dute, hori ez baita usu gertatzen, orduan duan, uh, eh, eh, eguzki zure ikus moaldea gertatu den hortaz, eta horrek egiten alduen segidaz. Argi da, kasu honetan, eh, bai helbek eta bai laborariek oroar, batalla bat irabazio dutela, baina ez dute gerla irabazi horrendikan. Eta helbek, ben eta berriro errandu, arazo horren muinera e, jatorrira e, jo behar dela. Zergatik gertatzen dira erregularki horrelako pandemiak eta e, gripa abiarrari loturiko e, arazoak, ba, e, kasu gehien txunetan, obesten den eredua, eredu industriala dela, horrek bi e, ditu, alde batetik, ba, e, E, egazti anitz konzentratzen direla ba oso handiak diren ba esplotazioetan eta horrek nahita nahi ez eritasunen agerpena eta edapena favoretu egiten duela eta beste aldetik ere ba e, nola produktibitatea hobetsi nahi duten ba egaztiak ere mugitu egiten dituzte eta distantzia handiak egin arazten diete ba toki batetik etxalde batetik bestera pasarazteko eta horrek bazken ba, finean eritasunen ba edapena barreiatzea zaguretu egiten du, ez? Eta orduan, elbek aldarrikatzen duena, eta zentzorretan erabat arrazoitua den eh, argumentoa da, darreitea azken filan, berriz ere, eh, ba, sostengarria den, eta bai inguru giroari begira, eta baita osasun publikoari begira, eta baita laborariek bertatik eta bereien lanetik bizi alizateko, bazken finean, itzuruli bergirela kalitatean oinarritutako produkzio batera, zirkuito motzetan oinarritutako eredu batera, etxaldeen tamaina ere ez dela komenia handia izatea, eta azken finean, ba, e, lehen eta bezeroen arteko harreman asko zere zuzenagoa beharrezko dela. Ez? Eta orduan, e, helbek proposatzen duenak, da azken finean eredu aldaketa bat. Eta eredu hori aldatzen ezten bitartean, gerta daiteke, ba, krisi ba, bain eta berriro errepikatu daitezen. Orduan, ze gertatzen da, olako krisia gertatzen dielarik, fatxoso estaduak hartzen duen erabakia da, ba, kontaminazio hori ez, ez dadin edatu ba, e, e, ateak hilaraztea kopuru handietan, naiz eta hainbat etxaldetan e, ateak ez kontaminatuak izan. Beraz, hor argi dena da, e, hor birplanteatu, birpentsatu beharreko eredu bat dela, eta espero dezagun etorkizunarei begira Iparra Euskal Herrian garatu eta sustatu nahi den eredu hori ere, ba, besteek, E, kontuan hartu dezaten, aplikatu dezaten, eta batez ere, bat instituzionaldetik, eh, eta FDSUA bezalako sindikatuen aldetik, ba, onartu dezaten ereduz ezin ezinbesteko kontua dela. Danik emulon, ordeon, eh, zu Marachel bezala, hor egia da Marachelak eda aipatuak izan direla afera horretan, eta toki importantea eta jola importantea ere betetzen baitute, e, hor administrazio erabaki bat eta Eh, omen haintzinetik adostua izan zen eh, eh, erabaki bat, beraz, hau edo behar izan baita errealitateari e, so Baina, bereziki, mobilizazioaren ondorioz. Zuk nola, nola hartu duzu, hori? Nik lehenik egotu eh, nahi hemen beho jurte, eh, ma bezala, e, behaz untsa zautzen ditut, bai. palixidek eta tokian bizitien moldiak. orai, erretratatu da nahiz, ebada, sei jurte horai, beraz piskatu uhungo ikusten ditut, baina... Ala ere, din bai, moldiak bai, eta bai, zautzen dituzu dudarik abe Uh, ene ustez, nik ene zautian, ez da eundanak ertatu hori, egan nahi du, uh, eh, prefektural eh, animalen, ez da seguran gelditua izan, lehen aldia izan da, ez da frantzian beste gizan denez hola, eh? nik asko zautu dut, uh, bai leheno, uh, edo tuberkulozaakin, edo uh, fiadartuzaakin ez zautu ditut, eta ara. Hor gauza berria dena uste dut, lehenik sare soziala, nola bildu den launtzeko, eh? hori etziren horren bea eh? eta goizetan, irutokitan, bitokitan, gendizatzen, iruen jendela lauen jende eh, ara, eh, lekutu publikoan, eta beraz ez zuten usten e, eh, zer errezak eta sartzeak nahi bauzu. Hori, biarren gauza, le, hori, hori eri oso garantzisua da, eh, gauza, zeren laborioik erakuste dute egiteko molde berri bat. Eh? Frantzian ez dena zautu eta oiztian eguzkik pixkata ipatzen duena, lehenik badute ahate moldean, alde, eh? badute ahazabat iduriz, resistanta dena, eta seugazeala dena, eh? da krisegea, da um, bat, eh? nahi du, eh, kana batekin nina da, eh, kana ekin... eta eh, barbariko eh, batekin, da mandoa bezala, eh? ez du emaiten gehiago. Eh? eh. Eta hori eskolegian? Eh, bai, landesetan zen, eh, no? gehiena atea duena eta kerri duena uste dut eskolegida, michel Bejo da, eh? bai. duena, eta arek du gehienik, seurik, eh, uste duten, eh, jakitatean seurik, eh? eta hori da resistanza da, da, eh? eh behar da seitu, ez ez da egan eh, ez duela editasu eginean behar da seitu, eh, aniz urte segidan, seo izaiteko, memento zala da. Eta bi agen gauza da, eh, ibiltzeko moldia, egan haitu, frantzian e, ahatia nola degolapu dua, homestano industrializ bidakatu da, nun sortzen dira toki batean, eta haun itzeko egiten dira beste toki batean, eta geho behitz e, gizentzeko egiten dira hiru agen toki batean, batzuetan departamentu ziatre esatuz, eta berek edatzen dute, zuten nahi duzu eh, mikroa. Eta euskal uh, euskal eh, labori horiek zerak usten dute. Beste arteatekin nahi dena, eixe emekio haunditzen dena, Eh, goztu aldetik hobia da, baina eh, ekonomia aldetik emekio heldu da, gastatzen da, gostatzen da gehiago, eta resistanza da. Da bi bere ibiltzeko moldia, ahun desberdin haute. Da horrek destabilizatu duen seugaze prefektura, sozial sarearekin, eh? bi, bi gauzekin dutela hori. Baina uste, eh, bizi, gauza, biziki polita, eta gertatu duena, eh, aldiuet gehiago eskolegiko laborariek, eta eskolegiek erakusten du, bizkat, eh, nunden bidea, gero hori buruz gero, erren behar da, leprudentzia buskat behar da, zeren uh, behar da ikusi nola joanen den, eh? behaz ahate horiek uh, izartuak izan dira, odorotik, eitasuna eh, sartzen den arezten. Nahi nuke hemen, <clears throat> beste gauza bat biskat um, agertu, eta jendek ez ita nola hartu adien ebaki horiek, eta zertako hartua diren. Mm -hmm. Nahi oso ahate gripa vier hori edu da Vietnametik, eh? Vietnametik, Vietnam, China eta Laos, Kambodz nahi oso. Eta hanuz, indaz, atera da lehen aldian, usteot dut bi mila urte lehen oitan zen, eh? eh eta nahi oso pasatu da ahatetik jenderat. Eh, jenderat, zendako pasatu ahatetik jenderat. Eh, Ise eh, mutazone bat, zenta jendiak han, male ruski bizidia denak beskat betan. Haukak ahatekin ahas, loiteko tokiak berdin dira, toki ondoan diren, nizan izi eta bat badiera, dira. Eh? laure kipia dira denak, eh, pobreak, eta beaz, uh, kaiuta beraren barrian dira denak nahas. Eta izan da, le, behar da horreita hazi, hil eh, hiru egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun Eta beraz, eh, horrek nahi oso iziarri beldurra eman du, eh, eh, osasun publiko mundialari OMS-ari nahi oso, pandemia txorda da, pandemia txortzen pandemia da nahi oso, ere maitean jendetan, eta ordinizan dira, miliunka hilak, eh, miliunka hilak, hala nola hitzituen, grip hoitai bat jozen nahi duzu. Baina e, mikroba hoi, eh, gripa vierre hori, H5 eh, enan beti gelitu da, eta hori H5 N8, ez da nahi bauzu mhm. badira, baute e, bere... Evoluzioak badira. Evoluzioak bai. badira, ez da mhm. beti bera ateatzen. Mhm. Badaki hu gripa jendetan egon, ez da sekulan bera urte guzi zartako da, xerto diferenta. Zenta nahi bauzu gure adenian, ean izaiten dian mutazoniak, eta xerto guzi baute bere zitasuna nahi bauzu. Beraz berritzel duniz gaierat, pixka despikatzeko, beldu jaundia da, nahi bauzu pasatzea, hor, eh, gelditu da beti animalen eh, gripa, mementuan. Ahatena, salbu, azian, hala nola, vietnamen, xinan izan dira, bez lau egon bat eh? mm ez da ez da guti. Eta nola zen gelditu, hor Ebe, nola zen gelditu, ahateak hitzuzten, eta hara, eta eh, jendeak jendeak hil ziren, eta historia nahi zuen, beldu gero, beste goza behautan espikatu, izi ahinek ez pasten da, ahatetik gizonerat nahizte bizi onduan. Iziari irriskoa da, mi, mikroai pasadein, xerritik eta xerriak eta jendeak badute haniz gauza ikusteko imenologiak eman nahi duzu. Seguran xerriak pasatzen bada, harek reziklazen du iziarri untxa eta mikroba hori, eta orduan da pandemian irriskua. Horitzi izte, uh, eh, gripa bia ertozila guztetut, uh, eh, bai, ne, uh, eh, xirraken azpian zen. Eta Roselin, uh, Roselin Bacheloren ministroa eta osasunekoa, eta manatizituan beldu jarekin, ez dakit berreoi milion txerto sekuran inak ez izan. Zer nahi bauzu, beti gelitu da uh, animalen xorien eta animalen eritasuna. Ez da sekuran pastu segirat, ez da pastu eh, jendetat, eta beharrik. Eh, beste izan egin ziren. Eh, Beaz, eh, Berriz zerteko uh, botere publikoek zeute beldur. Beldur dute iziari pandemia hori. Eta beldur dute uh, jendeak akusatuko utela fitxik ez eginik nahi Beaz, Horren beldurra da beti. Eh? Horren dako behar du mutazoneat. Eta behar du mutazone horrek xerritik pastu zeugaz ere. Seguran xerritik pasatzen bada, orduan kasu, orduan, eh, orduan iziak edan josa izten alda, jendean dako ere. Baina kasu, eskolegian ez gira bate hortan, eh? eh ez konfondi, eh, nahi nuen argitzeko erran, mm nola pasten dien gauzak, eta zendako den botere publikoek, ez dute botere publikoek, behar eman nahi bauzu atera bide bat, zer nahina, uh, eh, xerrian pastema da, jundi fenta izan, mementuan ahatean da. Eh? Eta mementuan eh, bakarrik nahi zuten ahaten munduan arrastatu nahi gauzu. Eta eskolegian gertatu dena, da uh, eh, laboreiek eakutsi dutela, uh, ahazabat, kriserria horrekin rezistanta eta bere ibitzeko moldearekin, badutela errantzun bat, hilzea baino hobia dena. Eta gizarte publikoak laundu ditu. Mm Eta, ja, mhm. dut, biziki gauza lehitzone biziki poita dela. Bai, Dominika, eh, bon, bada, hori eh, aspektu eh, sanitarioa, eh, biziki importantea dena funtsiar, eta gero bada aspektu politikoa ere, zeren eta ikusi dugu momentu batian, bon, gerditu dela, bainan, eh, Ebenezaren eta presioniarekin berriz ere torri direla, eta eh, ala, eh, erabaki horren aplikazazteko naikeriarekin, bainan bon, berriz ere gelditu da, bainan hor ikusten dugu, hor badirela joko batzu, nola analizatzen dituzu, eta zer erakaspen, preseski uh, eh, atera den uh, erabaki hortaz, eta, eta beraz, uh, hor, uh, baita momentu batean, ez dela irabazia, eguzkik erten zuen bezala. Ba, ez da, irabazia, baina hain zinemanduak uh, izan dira, eta aldi bat ez gehiago, erakusten da, uh, beldura egiten bain dugu, uh, danik erraiten zuela, uh, astokeideak egiten dira, eta FDSuak uh, behar, behar zuen eh, kabale guziak iltzia, eh, olola, uh, sistema industrial askuntza babesteko. Eta uh, erakas, da, uh, entre, uh, beste, e, beste modela dela, eta garapen ida i da encor barkatu i da garapena certaine certaine lac beraz, eh, hemen eh, erraiten alginuena afera hortaz eta dudari gabe oraino eh, ondorio ukanen dituenak eta aipamen ukanen eh, duena, mire eskerazteko guzieri, unarat etoririk, tenorea da, goizedea barkatu ez dauzuku eta segidarik emanen oai tenurea pasatia baita, mire esker azteko, dani, guzki, goizeder eta dominika eta bestal aldi bat arte. Ni esker zuei. Ni esker zuei. Ah,